มาสวัสดียามเช้าเนาะ่า早上呃大家好ใครยังไม่ตื่นก็ทำตัวให้ตื่น是还没有醒过来就让自己清醒过来บางทีคนนะบางทีก็ข้างนอกตื่นนะแต่ข้างในไม่ตื่นเออ有时候呢人呢有时候呢 哎，外面看起来是行了，可是哎，内里面还没行。เคยเห็นไหมเคยเห็นคนนั่งแล้วก็มือลอยจมกับความคิด หรือว่าจมกับความทุกข์ไหมเอ่อ有没有看有没有看到人坐在那里呢？然后呢，哎，心跟那个妄念走了，然后也那个跟那个จมกับความคิด ความคิดผู้เรียจมครับ เมื่อลอยเออเออแล้วก็ไอ้ยา无精打采的เคยไหมเรอกินชาไปก็คิดอะไรก็ไม่รู้然后在吃在吃东西的时候都不知道在想些什么กินกินชาใช่ไหมกินชากินชาแล้วก็คิดอะไรก็ไม่รู้อ่า在喝茶的时候在想些什么都不知道ที่เมืองไทยมีคนชอบกินกาแฟ แต่กินกาแฟแล้วก็จินตนาการคิดอะไรก็ไม่รู้เอ่อ泰国人喜欢吃咖啊那个咖啡，在一边喝咖啡一边在想，不在想想什么，来打乱一下。แต่คนจีนอาจจะชอบกินชา แต่เราตอนที่เราดื่มชา ดิ้นเราสัมผัสกับรสชา หรือว่าใจเราไปคิดอะไรหรือเปล่า中国人呢喜欢喝茶，呃，当他在喝茶的时候呢，那个诶。 接舌头接触到那个茶的时候，不知道有没有觉知到那个茶的味道是什么啊？还是在打妄想去嘛？都不知道。อันนี้แหละบางทีเนาะเราอุตส่าห์ไปกินร้านอาหารแพงๆที่เขาว่าอร่อยนะแต่ถ้าเรากินไปแล้วก็ใจหมกมุ่นกับความคิดเนี่ย โอ้อาหารอร่อยขนาดไหน เราก็ไม่รู้รสชาตินั้น่อวที或者我们去ที่那个 很有名的餐厅，哎，去吃去吃饭，啊，说到那餐厅里面的饭菜很好吃，可是在你在吃的过程之中呢，在打妄想呢，啊，再好吃的菜也不知道是什么口什么味道。对，都美，越变化汤多，吃呢，吃菜就越好吃。 <laughs> 但是，哎，知不知道那个你用功用功哎用的越多呢，你吃饭都。 吃饭买的饭菜就越好越好吃越香กินชาก็อร่อยขึ้นหอมขึ้น喝茶茶水也更香啦เพราะอะไรเพราะว่าเรารับรู้รสชาติเขาเป็นจริงนะ因为我们真正的知道了它的味道是怎么样อย่างเป็นพระนะบางทีบางวันไปบิณฑบาตนะอย่างเช่นทุดง ไม่ค่อยได้กับข้าวได้แต่ข้าวเปล่าเอามากินข้าวเปล่าที่เอามากินนี่ก็อร่อยมาก就像我们和尚呢去诶行脚徒步行脚的时候呢，就是有些有些时候呢就偷不到什么那个菜，只有白饭。那白饭吃白饭的时候，那个味道特别的好吃，好香甜。บางทีนะไปบินทบาทได้แต่มาม่ากับปลากระป๋องเลย ถ้าอยู่ที่วัดก็เมินแต่ไปทุดงนะได้โอ้อาหารสวรรค์呃，有时候呢，只只有那个那个罐头鱼跟那个公仔面、素食面，呃，但是如果是在庙里呢，哇，这些东西都根本都不去吃它，就是。那到了外面来，这个时候这一餐是最好、最丰富的一餐了。เพราะอะไรมันมีอะไรนะ เราก็กินไปตามนั้นแต่เรากินด้วยความคล้ายๆขอบคุณที่เราได้กินเนี่ยโอ้มันก็รู้สึกคุณค่าของอาหาร แล้วก็รู้สึกรสชาติที่มันมีเพิ่มกำลังทางกายของเราเนาะอืม为什么呢因为那个时候呢你有什么就吃什么啊而且呢那个时候呢很感恩因为有่餐饭吃已经很感恩了啊吃这餐饭有它的哎价值和意义在所以呢 加上在那个时候呢，那个诶，因为在新疆呢，只是跟祖先在一起，所以呢，这些饭菜都特别的好吃，真的很感恩。但布劳刚飞回班呐，就可能有食物，很多很多。但是我们诶回到家呢，就有很多很多好吃的东西。嗯，อยากจะ吃什么就来吃，很多 我们在家想吃什么都可以，想要吃什么就可以去买回来吃，东西多的不得了。แต่เคยไหมอาหารเต็มโต๊ะเลยแต่กินอะไรก็ไม่อร่อย有没有试过啊？哎满哎桌桌上面满满的都是菜，好吃的菜，可是呢一点一一点那个食欲都没有，一点味道都没有。ใช่ไหม有没有有没有试过？ไม่ใช่อาหารไม่อร่อยแต่ใจเรา มันไม่มีความสุขเนาะ不是那些饭菜不好吃，是因为自己的心不安，自己的心有苦，不没有开不开心，所以饭菜就不好吃了。แต่ถ้าใจเรามีความสุขนะเรากินอะไรก็มีความสุข但是如果我们的心呢自在呢有开心呢吃什么都好吃นี่แหละสิ่งสำคัญคือใจของเรานี่แหละ มันเป็นแบบไหนเนาะ 呃，最重要的是我们的心是怎么样的。อย่างตอนนี้ดีใจไหมจะได้กลับเมืองจีนลวันพรุ่งนี้อ现在呢大家开心吗明天就可以回中国了หรือใครยังไม่กลับใครจะไปต่อคอร์สหลวงพ่ออเนกอ่า还有没有谁呃不回去呃请举起手来有谁要到孔经去อ่าอ่าอ่าอ่านกัน อ่า ไปนู่นก็ดีนะได้ปฏิบัติต่อนะตอนนาีังม那边去很好能ย继กองไปเมืองจีนถ้าคนกลับเมืองจีนจะไปปฏิบัติต่อไหมอ่าเออจ那呃中อ回中国去อ那些回中国的还有没有อ用功继续用功啊回去เมืองไทยนะภาษาไทย มีคำว่าใจดีนะ กับดีใจต่างกัน บางคนดีใจจะได้กลับบ้านนะอืม那个泰国话呢，它也呢有一个就是高兴跟那个哎心上啊，有两有两句话说，哎，有些人呢要回去呢，呃，特别的高兴啦。嗯，มันกลับกันนะดีใจดีใจ 你在这里啊啊不是的，那个这里不是心上不是上是，呃那个心是平常心嘛，嗯，就是你高兴呢，那个心呢就升上来了，那你平常的那个心在这里了，嗯正常。嗯。问题， <laughs> 我们得到一些东西呢，我们我们做些什么得到了之后呢，我们的心就高兴了，就升起来了。 กูต้องแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วมันจะพลิกเป็นใจดีขึ้นมาแทน那如果我们用功以后呢，我们就把那个高兴呢就变成平常。嗯，ใจดีใจดีแอบ平常。嗯，แต่ใจดีนะก่อนที่จะใจดีมันต้องเห็นใจไม่ดีก่อน อ่า那在我们平常心之前，我们得看到我们不平常的心。ใช่ไหม ปฏิบัติทานไปแล้วยิ่งเห็นใจที่มันไม่ดีเกิดขึ้นบ่อยมากนะฮะ那我们用功以后呢，我们就更加看清楚我们那个心，哎，那个不正常的那个心，就能够能够看得更加清楚。นะเห็นไหมเราปฏิบัติไปบางทีก็เห็น เดี๋ยวก็หงุดหงิดไม่พอใจคนรอบข้าง 我们呢用功呢，我们用功呢修行以后我们就可以看我们的心呢，呃，他不喜欢旁边的人。嗯，บางทีก็ใช่ไหมคนเดินดังนิดนึงอ่ะใจเราเริ่มขุ่นละ有时候呢，哎，那些人呢稍微走的那个哎，脚步脚步声比较重一点，大声一点，呃，我们的心就不行了。คนพูดเสียงดังนิดนึงแล้วอ่ะใจเราเริ่มขุ่นละอ่า当 哎，那个声音，人家聊天的声音稍微大一点呢，心也不高兴了。嗯，หรือบางทีเราก็อาจจะเผลอคิดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะมันก็รู้สึกเอ้ยไม่พอใจที่มันเผลอไปคิดอะไรนะ或者有时候呢，我们去打妄想，不知道想些什么，也不高兴了，不高兴自己跑去打妄想了。ไอ้พวกนี้เป็นธรรมดานะมันไม่ใช่ว่าเราผิดนะ 这一切都是非常正常的，没有错。嗯，แต่เนี่ยแหละอย่างที่บอกว่าก่อนที่มันจะใจดีนะ มันเห็นใจที่มันไม่ดีเนี่ยแหละก่อน所以所以说在哎那个正常心，在看到正常心之前，就得先看到这些。แต่ก่อนเราคิดว่าเราเป็นนางฟ้า เราคิดว่าเราเป็นเทพบุตรใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้ 啊，啊，呃，我们过去呢，我们认为自己呢很漂亮，像仙女一样，是吗？这样吗？在到后头，我们就看到变男人样，哎，变男人样，哎，很皮，是吗？皮沙多，慢慢。 <laughs> 啊，接下来呢，我们就可以看到自己像妖魔一样，嗯。嗯。哎问。 มันตอนแรกเราคิดว่าโอ้เราเป็นคนดีนะแต่ต่อไปมันจะเห็นความไม่ดีเกิดขึ้นในใจของเราบ่อยมากอ่า刚开始呢我们就会想到自己哎呀我是个好人善人但是接下来就看到自己呢哎常常生气根本就不是什么好人都是坏人แต่นะที่จริงไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนะมันไม่ใช่เราหรอกเนาะมันก็เป็นแค่อารมณ์มันก็เป็นแค่ความคิดนะ 呃呃，其实那一切的化身，一切的升起，哎，它并不是我们，并不是我，而是我们的内在的情绪而已，啊，只是妄念而已。แต่แต่ก่อนเนี่ยพอเราคิดว่าเราดี พอเราคิดว่าเราถูกนะเราก็เลยแบบเรียกว่า ยึดมั่นว่าตัวเองแน่ตัวเองถูก ไม่ไม่เชื่อใคร ไม่ยอมใคร 但是过去呢，我们认为我们是个好人，认为自己做对了，哎，所以呢，我们就会执着，执着就不会去相信，也不会去相信别人，会执着于这些，自己就是个好人。嗯，我们觉得我们好，我们觉得我们好，我们觉得我们好，我们觉得我们好，我们觉得我们好，我们觉得我我们觉得我我我们好，好，我我我们觉得我我我们好，好，我 他很坏，然后也会去诶说别人你这样做错了。คนอื่นทำให้เราทุกข์คนอื่นทำให้เรามีปัญหา是因为他人因为旁人这样做然后才会使我有苦使我有问题แต่พอเรามาเห็นจริงๆโอ้ยไอตัวเราเองก็ไม่ได้ดีอย่างกว่าเขาเท่าไหร่หรอก其实呢我们真正看清楚自己的时候就会看到自己 其实自己也不是那么好，比他也好不了多少。แต่ยิ่งเห็นความไม่ดีในใจตัวเองไวๆนะจิตมันยิ่งดีขึ้น越看到自己的心不好的时候，呃，我们我们的那个哎内在呢，我们就会更好，越来越好。看到自己不那么好的时候，的心也就会会越来越好。ใช่ไหมพวกเราเริ่มเริ่มเห็นยัง 我们大家有没有刚开始看到了？หลวงพ่อเทียนบอกเนี่ย ดูกายนะก็จะเห็นจิตนะอ่าหลวงพ่อเทียน教导我们呢，知道我们的身就可以看到我们的心。ดูความคิดนะก็จะเห็นธรรม看到妄念就可以看到法。ดูกรรมนะกรรมคือการกระทำ ก็จะเห็นนิพพานอ่า看到业น就可以涅槃。 ดูอาการนะเป็นปรมัต啊，看到我的情绪呢，就可以看到出世讲观，是哎第一一滴。เข้าใจไหม了解吗？能看能知道吗？嗯，มีใครไม่เข้าใจต้องอธิบายไหม啊，有没有谁不明白就解释给你们听。อยากฟังอธิบายมันดูเดียว ใช่ไหมเบื้องต้นเนี่ยแหละนะเบื้องต้นนะใช่ไหมเราดูกายเราก็เห็นใจใช่ไหม刚开始的时候我们来觉知身然后我们可以看到我们的心心量่เราดูกายเราก็เห็นใจว่าเช่นกายเรา มันตึงมันเครียด ก็เห็นกลับมาเห็นใจ ใจกำลังตึงกำลังเครียดเห็่นอกเลยนะ 我们也看到，接着我们的身体呢，当我们的身体呢过紧的时候、慌慌张的时候、紧张的时候，就可以看到哦，自己的心里面、自己的心呢，呃，很紧张、很紧。嗯，หรือบางทีเราเดินไปรีบรีบเดินไปรีบรีบเอ้ากลับมาเห็นตัวใจเออร่างกายก็รีบใจก็ร้อนใช่ไหมก็กลับมาเห็นใจร้อน我有时候呢，我们在走的时候走得很慌张、很慌忙、很 快的时候，我们哎，有些时我们回转过来看我们自己的心，哎，这个时候的心呢，真是很紧张，嗯，所以他就做得很快了，嗯。หรือบางทีก็ไม่เกี่ยวหรอกภายนอกดูดีนะแต่ภายในคิดอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมอ่า但有时候呢，呃，外表看起来非常的好，但是内在里面呢，内心不知道想些什么。แต่สติเราจะเห็นใช่ไหมจะเห็นต้อพูดเออยกมืออยู่ดี เห็นความคิดเห็นจิตใจมันแสดงอะไรก็ไม่รู้อ่า但觉性呢，它就会觉性呢，它就会提醒我们，哎，它就会知道，哎，我们的身在动，在这种的身，可是我们的心不知道他在想什么，他自己在想，在打妄想。觉性它就可以做到，它就可以看到。หรือเรามีสติเนาะสุขเราก็รู้ ทุกข์เราก็รู้当我们有觉性的时候， 我们苦也知道，乐也知道。มีปิติมีความดีใจเกิดขึ้นเราก็รู้นะอ่า有欢喜有有高兴有开心也知道觉性也知道自然知道นี่แหละนะดูกายนะก็ไม่ได้เห็นแต่กาย ดูกายก็จะเห็นจิตใจด้วยนะอ่า所以觉知我们的身他不单只是知道我们的身他也知道我们的心แต่ตอนไหนเนี่ย มันเผลอไปคิดนะเรียกว่ามันคิดนะนั่นแหละคือเห็นธรรมะคือเห็นตอนที่ใจมันเผลอไปคิดนะอ่า那我们什么时候呢？我们去打妄想的时候，开小差了，哎，一下子觉性醒过来，看到我们在打妄想，开小差去了，这个时候就看到花。嗯，เห็นความคิดไม่ใช่เราเนี่ยนะคือเห็นเป็นธรรมะ。啊，看到这个妄念在打妄想的不是我，这个就叫见化。 มันจะสนุกยิ่งถ้าเรามีสติเรื่อยๆ จะเห็นจิตที่มันเผลอไปคิดบ่อยมากนะ那如果我们诶觉性的力量大的话，就可以常常看到我们的心诶跑去打妄想去了，开小岔走神去了。บางทีเราก็ตลกตัวเองอะไรก็เผลออะไรก็เผลอนะอไร有时候我们自己都会对自己诶就是诶感觉到很有乐趣，说诶。 一下子就迷了，一下子又跑走了，又掉了。แต่ยิ่งเห็นความคิดบ่อย ความคิดยิ่งสั้น ความคิดยิ่งไม่เป็นเรื่องเป็นราวยิ่งไม่มีอารมณ์ก็ไปเจอมาก但是如果我们来常常看到妄念的看常常看到妄念的话，妄念呢它就越来越少，而且呢那个情绪呢也就越来越少。นี่แหละที่จริงเนะ่ยเรารู้ทันความคิดเราไม่เป็นทาสของความคิดนั่นแหละ คือการเข้าใจธรรมะ คือการมีธรรมะ我们看见妄念，看见看见妄念，然后我们又不会成为妄念，这个就是叫叫做法。嗯，看到了法。ดูกรรมนะเห็นพระนิพพานอ่า看到业然后呢就可以涅槃ดูกรรมอะไรก็ดูกายเราทำนี่แหละ ดูวาจาเราทำนี่แหละ ดูใจมันทำนี่แหละอ่า

ใช่เนี่ย อย่างที่แม่ฟิวบอกเลยนะ ดูสิ่งที่เรากระทำในปัจจุบันนั่นแหละ เราก็เห็นนิพพานอยู่ตรงนั้น就像妙慈智慧说的，哎，我们知道什么什么什么知道，就在那个时候涅槃。嗯，บางคนไปหานิพพานที่ไหนก็ไม่รู้ ไม่หาลงที่ปัจจุบัน啊，有些人要去找涅槃，不知道到什么地方去找，他不来找到，不在不回来当下找。เนี่ย ดูกรรมนะดูดูกายมันทำดูใจมันทำนะอ่างย看越ง我们的身在做我们的心在做อันนี้เรียกว่าดูเป็นอาการดูเห็นเป็นอาการของกายดูเป็นอาการของใจนะ这个我们就叫做哎这个因身的因身在做的因也看也是心的因在做

เงื่อละ我们累了มันร้อนมันหนาวอะไรนะเรื่อละหนึ่งละอาการของใจคืออะไรมันมีสุขมันมีทุกข์อ่า心理的状况又是怎么样嘞？啊，有苦有乐。มันมีความโกรธมันมีความโลภมันมีความหลงอ่า有贪有嗔有痴แต่ที่จริงนะมันคือเพียงแค่อาการ 啊，其实呢，它只是出现了一种状况、情绪而已。嗯，他我们看的话，它变成只看现象，它就结束了。 <laughs> 那如果我们看到的只是一种情绪跟状况而已，它马上就灭掉结束了。 <laughs> 如果我们没有看到它，我们看我们的身出现了一种状况。 那么我们就会觉得，哎呀，我的脚好痛啊，快要死了。เออหรือเราโกรธมากไม่ดีเลยนะ那如果我看到我们自己，哎呀，很生气，感哎很生气的时候，那就会说，哎呀，一点都不好，坏透了。嗯เราไม่น่าคิดแบบนี้กับพ่อแม่เลยอยู่เนี่ยสมมติออา我从来没有这样对哎这样想过对父母亲这样เพราะอะไรเราไปยึดว่า กายที่มันเป็นใจที่มันเป็นมันเป็นเรานะ因为呢我们去执着这个身是我心也是我อืมแต่ถ้าเราเห็นเป็นเพียงแค่อาการ มันก็เป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนะ那如果我们去看到的只是我们身和心发生了一种情况和情绪的时候那么它也就是只是哎一种就是身心的一种情况的话出现而已嗯它不是我 เพราะเราจะเห็นอะไร ที่จริงในความโกรธมันก็มีความไม่โกรธอยู่ในนั้น อ่าเออ其实我们看到什么呢我们看到哎那个生气里面嗔恨心里面呢它有不生气也有不嗔恨ในความอยากที่จริงนะ มันก็มีความไม่อยากอยู่ในนั้น อ่า在那个欲望里面呢有也有不没有这个欲望ในความหลงเอง ก็มีความไม่หลงอยู่ในนั้นนะหีจะเหลือผู้หมีในความทุกข์เองก็มีความไม่ทุกข์อยู่ในนั้นขู่จะเหยืผู้ขู่ใช่ไหมเรียกว่าอาการเนี่ยมันเป็นสมมุติ แต่ความจริงความไม่ทุกข์อะไรต่าง ๆ เนี่ยมันเป็นปรมัตอยู่ในด้วยกันนั่นแหละ这一切的种种情绪和状况，它就是四讲法四俗地，呃，那个不苦不乐的，呃，那个就是圣义地、第一义地。 เนี่ยถ้าเราเห็นจริงๆโอ้ที่จริงสมมติกับปรมัตนะมันอยู่ด้วยกันนะอ่า那如果我们真正的看到的话呃这个圣义地跟世俗地它是在一起的ความไม่ทุกข์มันก็อยู่ในทุกข์นั่นแหละถ้าดูดีๆนะเออเออ那个不苦来自于苦นะความไม่โกรธก็อยู่ในความโกรธนั่นแหละถ้าดูดีๆนะเออ不生气来自于生气 เนี่ยอันนี้คือถ้าเราดูนะดูเห็นอะไรต่างๆเออมันก็เป็นเพียงแค่อาการนะเรามีสติดูมันเนี่ย เราจะไม่เป็นกับมันนะ那如果我们有觉性的看到的一切都是它只是情绪和状况而已的话，那么我们就嗯没苦了。หรือบางทีเราขาดสติไปก่อนไปจมกับมันพอมีสติรู้ทันเราก็โดดออกมาจากมันได้อ่า或者呢有时候呢我们 哎，结性断了，缺乏结性了，我们就跳在里面，跟他在一起，粘在一起了。当一辆结性提起来的时候，他马上就脱开了、脱落了，也可以这样做到，苦就没了。อันนี้แหละจะเรียกว่าเป็นบทสรุปนะของธรรมะที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนไว้ก็ได้นะ这个也可以说是龙婆天他教导我们的话那那，นะดูกายเห็นจิตนะ 这哎觉知道我们的身，然后知道我们的心，看到心。啊，ดูคิดนะเห็นธรรมนะอ่า看到万念就看到法。嗯，ดูกรรมเห็นพระนิพพานอ่า看到业就可以看到涅槃。嗯，ดูอาการเห็นปรมัตถ์啊，看到一切只是情绪和状况而已，就见到了圣谛。แต่ที่จริงทุกอย่างนะก็เนี่ยแค่มีสติตัวเดียวนะ มันจะเห็นทุกอย่างทั้งหมดเลย其实呢只要有觉一个觉性就足够了所有的一切他都已经他就可以看透它觉性一个就可以看透这一切ไม่ต้องไปอยากเห็นแต่ถ้ามีมีสติมันจะเห็นของมันเอง你不用努力的去想看它不用努力的去看它有觉性了以后呢觉性自然就会看到它那ะที่จริงยิ่งปฏิบัติทำไปยิ่ง 越阿舍然，ใจคุณของสติ。呃，我们越用功的话，那个觉性的力量就越增长、越强大。对吗？斯蒂哎，ตัวเดียวมันจะดึงคุณธรรมทุกอย่างเข้ามา。觉性呢，它可以把所有的的哎，我们所要做的所有一切都，嗯，它会把所有的一切不好的一切，它自然而然它都会消失的，然后我们的。 哎，德行它就越来越增长，越来越高。ถ้ามีสติเออมันก็มีศีล那如果有觉性的话，戒律就存在，自然存在。มีสติก็มีสมาธินเออ有觉性就有镇定力。มีสติก็มีปัญญาเออ有觉性就会有智慧。มีสติก็มีเมตตาเลยนะเออ有觉性就有有真正的慈悲心。เมตตาเนี่ยแีละคือใจมันดีขึ้นมาเนี่ย 慈悲心就是我们的心越来越好，越来越善。มีสติก็มีความกรุณาอยากจะช่วยเหลือคนอื่นนะอ่า有觉性呢，我们的心呢就会想要去帮助别人。ใช่ไหมมีเมตตามีกรุณาใจก็เป็น菩萨ใช่ไหม如果我们有诶有这个诶诶那个一颗诶慈慈爱的心，一颗慈悲心呢，诶要去帮助别人呢，诶那么这个就是菩萨心。 ช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันพอมีสติเราก็อ๋อผูซ่าอยู่ตรงนี้นี่เอง然后我们就会知道哦原来啊菩萨就在这里ใช่ไหมเราก็เป็นเนี่ยเป็นผูซ่าตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่เป็นตอนตายอืม我们哎做菩萨就在现在当下做菩萨不是等了死死了以后才去做菩萨ใช่ไหมเนี่ยใจมันดีเนี่ยตั้งแต่ตอนเนี้ยแหละนะ嗯我们的一颗善良一颗

มีความพอใจในชีวิตของเราเอง然后呢对自己的一生命呢就非常的哎就是说知足了ที่จริงพอคนพอใจนะพอพอใจก็เกิดความสุขใจขึ้นมา当知足了以后我们心就有自然就自在心安แต่ถ้าเราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีนะ เราก็จะรู้สึกว่ามันยังไม่มีความสุขเต็มที่ทันที

เขาทำเขาทำผ้าแบบนี้นะเออท่อเ他们在做一些还ใช่ไหมเออ เป็นภาพการ์ตูนนะอาเป็นภาพการ์ตูน他看到了那个那个什么动画的动画片อืมต้องวาเปียวอย่างละนาแสนคนที่ขับรถนะขับรถสปอร์ตรู้จักไหมขับโขับรถดีๆขับรถดีๆเลยอ่า有那个在开车的时候 เห็นเห็นเครื่องบินบินผ่านมาโอ้ใจก็จะคิดฉันอยากจะได้เครื่องบินอ那么在好在路上开车的时候开得好哈，当那个飞机从他诶头顶上面飞过去的时候，他内心里面就想浮现出来，哎，我想要飞机。嗯，คราวนี้คนที่ขับรถเก๋งธรรมดา แค่เห็นรถดีๆเนี่ยก็ใจคิดฉันจะอยากได้รถดีๆแล้ว 当在开车的时候，开开车的时候，在路上看到，哎，旁边有那个车开过了，很，就是名牌车，很漂亮的车，自己内心里面在生气，哎呀，我也想要一部这样的车，想要。คนที่ขับรถเก่าๆเห็นรถธรรมดาเนี่ยก็โอ้รถธรรมดาก็ดีกว่ารถเราอยากจะได้รถธรรมดานี่ก็พอละ他那个在开那个很旧很旧的那个车。 哎，然后再看到一部很平常的车从他这里经过，也就想到哎，看到一部哎新车从他这里经过，很平常的新车，他也想要一部车。哎呀，我的车太旧了，我都换一部新的车了。คนขี่มอเตอร์ไซค์เห็นรถเก่าๆก็รถเก่าๆก็ยังดีกว่ามอเตอร์ไซค์ของเราอยาได้。啊，骑摩托车的人，他就会看到一部旧旧的车、老的车，也会比自己的摩托车好，也想要一部车。 คนขี่จักรยานก็เลยมองมอเตอร์ไซค์เราก็อยากได้มอเตอร์ไซค์บ้างอ่า那个骑单车的人他看到那个摩托车他就想要自己哎呀我的单车比不上这个摩托车我也想要去买一部摩托车แล้วคนกำลังเดินอยู่เห็นจักรยานเอยากได้จักรยานก็ดีแล้วอ当正在走路行人，他看到人家踩的单车，他就想到自己，哎，我有一部单车就足够了。แต่มีคนหนึ่ง นั่งรถเข็นเป็นคนพิการมองดูคนเดิน คิดว่าเขาจะคิดว่าอะไรอ่า那个有一个残疾人坐在一个那个那个诶那一种就是很那个吃啊没有辣，呃轮椅上面哎坐在轮椅上面，然后他就会你知道他在想着什么？ก็อาจจะคิดแค่เดินได้ก็ดีแล้วเนาะใช่ไหม 啊之类的，他就想要我只要能够走路就足够了就好了。ไอ้คนเดินได้ไม่มีความพอใจในสิ่งที่เดินไม่พอใจจักรยานคือคนเรามีอะไรไม่ค่อยพอใจที่ตัวเองมีไปอยากมีมากกว่าที่ตัวเองมีนะ有对自己所拥有的一切永远都是不满意的，有了然后想要去得到其他的，但会走路的人他要想要有一个单车 有单车的人想要摩托车，所以他不停的自己内心里面在哎想要想要永远都想要得到的那种欲望。แต่ที่จริงนะอย่างเราเห็นอาจารย์พลเดินไม่ได้นะแต่ก็มีความสุขได้就像我哎，其实就像我甘鹏老师一样，你看甘鹏老师他走路他不能动，他不能走动，可是他一样的，他可以有他的幸福和快乐，有他的自在和清安。เคยมี หมอคนหนึ่งนะ แต่เดี๋ยวนี้บวชแล้วนะเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าแลกได้ร่างกายของเขาตัวเขาแลกกับอาจารย์กำพลเนี่ยเขาแลกเลย有一个医生呢，有一个医生现在已经出家了，他去看甘峰老师就说，哎，如果可以换的话，我就把我的身体换成就是跟甘峰老师的那个身体来兑换。แลกร่างกายกับแลกจิตใจเลยหมายถึงว่า ยอมเป็นคนวิการแต่มีความสุข ดีกว่ายอมเป็นคนปกติแต่มีความทุกข์就是哎，那个残疾的人，他的心有有有幸福跟开心，也是在清凉。可是一个正常的人心呢，正常的人呢，他的心呢就有苦。แต่จริงถ้าจะว่าไปจริงๆนะก็มองไม่เห็นความสุขของตัวเองที่จริงถ้าแค่พอใจสิ่งที่ตัวเองเป็น แล้วก็มีความสุขกับสติตัวเองที่จริงก็พบความสุขได้ง่ายๆ ไม่ต้องไปแลกร่างกายก็ได้其实呢自己拥有的自己没有看到如果你只看到自己拥有的你已经足够了自己所所拥有的自己已经知足了那么幸福和快乐就在当下那就不用去换什么身体了只是我们拥有了自己没看到而且不知足而已ใช่บางทีนักปฏิบัติธรรมจะมีนะเห็นครูบาอาจารย์ดีแบบนี้ 跟我们，呀，这边有人吧，没有，没有，也变多老人们。有时候呢， <coughs> 啊，我们修行用功的人也会，也就是这样的，看到哎的，哎，这些，哎，教导，这些教授师，这些老师们呢，他们的修行，他们的修行呢，德行呢，非常的好，啊，我们也想要做这，也要想要变成他们那样，不想要自己这个。不想要自己。 就想要成为他们，成为就想像老师一样，他们一样。มันก็จะเหมือนคนเดินแล้วก็อยากจะได้จักรยานคนขี่จักรยานก็อยากได้ได้มอเตอร์ไซค์นั่นแหละ应该说是要想自己把自己变成像老师们一样的，那么我们就会像那个哎行人一样的，看到骑单车的就想要单车，骑单车看到摩托车就想要得到摩托车，哎，跟他们没有两样。 นะแต่ที่จริงไม่ใช่ว่าเราจะมีไม่ได้นะ แต่เราเรามีแค่นี้ให้เราพอใจแค่นี้ก่อน แล้วเราก็ทำงานของเราไปทำหน้าที่ของเราไปมันมีมากขึ้น อ่า เราก็พอใจในสิ่งที่เรามีมากขึ้น ไม่ใช่ไปคิดว่าความสุขมันอยู่ที่สิ่งตัวเองไม่มีอะไรนะอ่า其实呢不是说不可以拥有这些都可以拥有 我们只是说，在我当下拥有什么，我就知足了啊。那么，我们不停努力的来工作，都去诶诶，那么它就会越来增，越来越增长，越来越多。那么我们这个时候有多少，我们就满足于当下有多少。这样呢，就会不会那么累了。嗯。第二点就是ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็แล้วก็ดูมันนะมันจะค่อยๆพัฒนาตัวเองนะ。嗯。 我们要去接受我们所有，我们要去接受我们现在当下会的那一切，然后呢，我们不停的在增长，不停的去在努力，那么它就越来，它就自然而然的越来越累积的越多。嗯，แต่เรื่องจิตใจนะบางทีมันง่ายกว่าเรื่องภายนอกอยากจะได้อะไรต่างๆต้องมีเงินค่อยซื้อหาได้นะแต่จิตใจเนี่ยมันเปลี่ยนได้ทันทีเปลี่ยนได้ทันทีนะอ่า其实我们的心呢 我们的心呢就是更加容易。我们外面的呢，我们哎想要什么呢？我们或者都去找啊，或者去卖买啊，或者什么。可是呢，我们的心呢非常的简单，你只要不停的改变就足够了，一改变就好了。เนี่ยนะกุญแจสำคัญของชีวิตเรานะมองให้เห็นนะความไม่ทุกข์อยู่ในทุกๆแห่งนั่นแหละนะเอ่อ这把呃我们人生我们生命的重要的这把钥匙就是 我们在每一个地方都可以看到，在每一个就是说，无论在什么地方都好，你都可以去看到它，这就是最重要的。แล้วจิตใจมันจะมีความสุขนะชีวิตเราก็จะเป็นมีชีวิตชีวาจริงๆนะ然后呢，我们的心呢就会有自在，就会有清凉清安，那么最后我们生命的真正的意义，嗯，才能够活得出来，才能活出我们生命真正的意义。คนที่มีชีวิตชีวาก็จะอยู่กับโลกนี้นะอย่างมีความสุขนะ เป็นลกนี้อยู่กับโลกเนี่ยไม่ต้องหนีโลก ก็ยังมีความสุขได้นะครับ其实呢，那个诶生命真正的价值和意义呢，你就是在当下，无论在什么地方呢，就是在它就可以了。嗯，啊，喏，啊，พอสมควรเกลดาอะกาศ